Oke oke, boleh boleh. Silahkan. Awakmu iki apa iki? Dua-duanya masuk, Dik. Lah awakmu gragas ae. Eh. Sitok no carane kancane sitok. Ya iki iki lah gak apa-apa lah. Lah, kuwi aku. Ayang Igel? Kuwi kene, awakmu. Ayang Igel. Iya. Wis aku. Ah. Hmm. Eh eh eh. Ayang angin, eh. ayang angin. Kuwi yo aku. Lah, aku sing ndi? Awakmu ke lho pojoke lho, lho lho lho. Wah, tau kancane. Masuk, Dik. Lu aku. Sayang. Ya. Satu nada contohnya uh, ini pakai anak muda anak muda. Apa apa? Wano, corom uh, merayu kayak merayu. anak muda. Iya. Oke, okay, yeah. bisa bisa ya. Oke, okay, ya. Dek. Oke, okay, oke. Okay. G G utama uh, eh, istimewa, Mas, istimewa. Hmm. Maju sedikit sini ya. Yeah. Ya. Uh, namanya siapa? Prigel ya? Yeah. Oh, Prigel. Kamu tahu nggak kenapa di depan itu ada jalan? Gak tahu. Gak tahu. Karena jalan itu menuju cinta kita bersama untuk selama-lamanya, Brikel. Masuk. Ayang Anin. Iya, Mas. Kamu tahu nggak pohon pelem itu? Uh, tahu. Tahu kan? Uh -uh. Pohon pelem itu tumbuh di sekitar tanah ini, tapi kalau kamu itu tumbuh di hatiku, Ayang Anin. Anin. Apa enak? Apa enak rabu eh ati yo tumbuh yo apa enak. Mas yo gene rabu kan sing penting sukete <laughs> kau yang mempesona anggun anggun senantiasa menawan istimewa kau membuatku jatuh cinta terbuat terbuka untuk aduh ya ampun nyapa nyapa ayo nyapo nyapa nyapa nyapo enak mandak gurungono mandak penak terus sambat tok-tok mani wong rumah sakit sambat itu ah. itu terbuka tingkah lakumu ah, bikin ku tergila-gila inilah sayang cintaku kepada kamu hanya satu sayang untuk perigel kamu seorang kamu tahu lah ribu-ribu raine kaya genset kok kowe jajal kowe jajal kowe jajal kowe jajal lele bahasa indonesia banyak eh, kaya abik nyapo nyapo urung wayahe barang iso mbok tungne rumah aku nyapo wong urung urung wayahe terus mbok tungne iku ora enak cerita. Oh, nah, namanya ora itu kan ekspresi sisi ta. Alah opo-opo. Ekspresi kan bebas. Lah kowe duwe dhewe lho, duwe dhewe lho kowe. Oh, iya, mikir-mikir. ku kowe. Rumah aku, Cal, dirayu. Nyanyi apa? Istimewa no, Dek. Alah, kuno, Dek. G G G mayor. Wah. Lagu opo? Ini lagu Mandarin yaitu saya dapatkan dari Tionghoa. Oh, masuk. buka memang cincai harga santai kakak lebay dinego aja say pasti bisa say dinego sampai oke okay. Lah kuwi ngrayu kok tembangi kuwi karo karuan. Mandarin niki goblok. Mandarin dengkulmu lah kuwi sing menyanyi wong tuwek kae. Lah tapi cah cilik-cilik seneng lho. Cah cilik seneng sing cah cilik senenge ora kuwi. Apa? Kamu adalah balon tapi ada bulunya kuwi. Cah cilik seneng. Lah kok malah iklane buka lapak. Iki iki bocah ayu-ayu koyo ngene Bocah ayu sedinik-dinik sedenok deblok. Lah ngono. Paribasan dek Pring kuning mangklung neng pinggir kali. Sapa wonge ra pengen ngetok? Lencir kuning merati sapa wonge sing ra pengen melok? Agustus Januari putus gak putus hari ini. Dunia tidak selebar katok kolor. Aduh, eh, hey. daun kelor. Sorry, Bro. Kembang klepu hilang satu oleh mbokmu. Ada, Tambah seribu. Cantik-cantik, Cantik kau jaga selalu hatimu. Ape, ape. Nadane, nadane Pak. Nadane. Apa, apa? Nadane Pak. C, C, C, C, C. Hmm. Ya. Waktu terasa semakin berlalu tak terhingga eh, eh, eh, sepanjang gangguin ngapa tuh? Pengen gangguin ngapa? Bos, anu belum kok kleru Aido Aidone melonyah niku. Ya kleru. Oh, sik to. Lek mau nyanyi gitu? lho. Lek nyanyi ku nyapa? Lah kowe sirmu boh? po? Ngrayu. Eh, Yo, konsentrasi, aja ngantek minggok tengah jalan. Yo. Waktu terasa semakin berlalu. ada oh, cerita oh, kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka dia omongnya apa mungkin Ya isuk bener lho jane. Eh. Bener dengku. Kuwi ora latihan sik nopo piye to kowe iki jane? Nggih mboten latihan niku belum mbok senes alih jenengan. Iki lho penyanyi kondang. Apa lagune apa? Lah lah. Lho aku saiki Lah aku paling jogetnya paling seneng ngene tok. Timbang kowe kaya wong wong lari pagi. Alah, lagu apa? Masa joget kupu kuning. masa Lah kok karo sirku nyambi dangir Dangir. Oh. Hei, ora pantes blas liyane ekspresi. Ya sayangku, cinta. Lah kok Kopo ku neng. HEH! lha kowe ra roh dhisik iki apa? Iki ngono tukang gecek dhele ngene iki. Iku Jogetan gecek dhele. Bocah kok e. Iki lho, apik lho, apik lho. Apik. Bareng aku ndelok rekaman iki dhek kowe sing apik dhewe kok jogetku aku. Dadi termasuk jogete nyeluman. Nggih, gecek dhele iki. Gecek dhele BIAKMU Sing wedoke gak percaya lho guyu LDS. Guyu. Lho dhek terkesima. Terkesima dhek. wong iki kabeh joget iki lagu dene nuwun sewu. Joget awakmu piye pek res iki mung pas lagumu sing piye lagumu kae apa judule? A a ah, a. Ah, ah. Ha. Hmm. Aku sayang padamu, hmm. sayang beneran hanya kepadamu. Aku cinta kepadamu, cinta, cinta beneran hanya kepadamu kangen. Aku kan ngono. Awak, iya. awak. AA, ah, ah, ah, mayor, mayor. Heeh, heeh. Nganti kapan aku bisa mendemati ya, ya, iya. kangen marang hmm. wong ayu sing tak hmm. tresnani. Enak, enak. Sampean Kang Rudi. Apa? Kupu kuning. <laughs> Apa iki lho? Kowe asine kuwi kuwi termasuk wong siri. <laughs> Siri apa? Kowe asine wedi lek api aku. <laughs> Alah, api aku jone kok waduh, dhewe ora percaya bolone tukang son lho gak percaya. <laughs> Ya asaku. Kuwi jenenge eh, memori yang tak terlupakan. hmm. Iki pundutane coba lagune aja ngomongke kuwi. Lah ngomong aku. Lek ku joget teko omah iki lho. Kira-kira apa kapiken ya? Loro iki bojoku teko omah kan bengi. Bengi. Mas. Aku omong aja nesu ya. Nyang apa? Mbok njajal sampean joget kaya mau ning kamar. Kok ngono to? Ngawur. Tenang. Sing wedok piye? Ora. Iki ya dibuka edek ning kene. Ya tok. Iki ya dulure dhewe kabeh. Ya tok. Hmm. Kan bojone pertama syuting sih. Eh, pertama Mbak Mbak e, Mbak Mega yang cantik nyanyi kan Dek. Eh, maafkanlah gue Dek. Terus ngene mudun. Eh, <tsk> nyanyimu piye? kamera itu tiga itu harus fokus ewas fokus dengan kamera tiga dek lo aku sutradara sutradara sutradara terus mbak Mega ki yo wong meneng manut yo yo mas yo mas sepurane nangis kayak nangis nangis kamera ini sawangen aku ngono mas ngono aku ngakoni salah aku keliru kok tak baleni ngono ngono mbak kowe yo mas lah kok mas terus Kodake munggah lagune ngene munggah sik langsung nyanyi. Kita tampilkan Ki Rudi Gareng. Enek kamerane diplayoni ngene lho lho lho. Ngene cedhok kamerane ngene lho lho lho lho lho. Nek terus mari ngono arepe mau diuber kamera. Ora gelem diuber kamera lagi jenenge lek cara penarine jenenge nak penari maling kondang alias gejek dele ya iki mengko. Ora ngene, aku iki jane mesakne krumu tukang syuting kae. Soalnya lek kamera iki tak depi iki mesti dek ngowel. <laughs> Wah, sing tak syuting iki dudu menungso lumrah kan ngono. Iki omongan opo? Menungso sing disyuting grandong kok. Grandong berakot kowe. Pengasih, pengasih, pengasih, pengasih. Pengasih Wadi Gudel, pengasih. Ah, tak tunggu. Tak tunggu edek. Eh, eh, Iramu. Enggak dibawani mereka pun Kang Manan. Hmm. Gayane lho, Dik. Tak tunggu. Ya. Eh, jogete ngono ya. Ya. Rumah aku titenono kowe sumpek. Oh nyatane wis jogetmu sing menehi menehi anu ya aku lho. Jogetmu kurang ngene lho, Cil. Oh iya Mas, iya iya ngono iki aku. Ide nek aku ajine. Ya iya pantes lho Dik dadi ansip sumpek kan genteni dauk lho. Aku terus mari keringan dauk. Nah, bawa nih eh, buat karung gowo mangkok Heeh. Biaya. Lha ora precil pono kaya wong tuwek diplekutru. Tak tunggu. Iya wong ayu aku ning kene nduk tunggu nduk endi? Sliramu. Rodorene cahyu. Heeh, sing wedok ayu sing lanang kena stroke. Jangkrik tenan. Iya ya wong ayu iya. Heeh. Heeh, aku kita. Iya. Aja ngrungokke gurem ceceker. Aja ngrungokne bakul tempura ya wong ayu. aku ceker kono tempura. sereng. Oh, Kowe ngerti greget saut ora? Nggih, nggih, nggih. Kudune nek sinden nembang kindang sautek. Hmm. Saut oh. Dodok-dodok dadak karo meneh, Dik. Greget. Iya, iya. Bahmu. <laughs> Yudha, Yudha joget kaya bakul cilot ngono kancane lho kaya. Rene, Rene Cahayu, piye Cahayu? Mbak, sing lanang budek midhangetake opo. Ora tak krungu Pancen aku budek ora masalah, tapi kok krungu ya. <laughs> Sopo sik iki? Ayo coba wong ayo coba coba wong ayo. Delok. Aja ngrungokake gurem ceceker. Iya, bakul tempura yang meneng. Iya, Cah, wis ngene ya. Monsli jebel sayangku percil ketok tuwek tuwek tuwek tuwek tuwek aku sabar ini karek kuwi eh nyapa ngelok aku tuwek barang aku sik gelegere kaya ngene nomi kaya ngene aku yo cakep tak omong aku cakep rupane kaya cok bakal kamu sandal jepit omong aku ya eh dah bojone kreminen kok. Ngelokne aku kreminen mangsamu ngawur aku iki kadhas saiki sing duwe. <laughs> sotone kasinten aku terkelat. Ah, Ayo. Ayo. Sapa sing rapi nak kimi sapa? Sapa sing seliring mu sapa? Kena eh, kira ngerti dinamika deh. Eh, suara siji, suara iki siji loro, siji loro. Kiri kanan suara nih. Aku suara kiri lagi suara bajing. Mas, tembangi sebajing. eh. Oh, eh Semindu, semindu. Mereka pundu tadi pun soi Kang Manan tak atur ke. mengenang masa lampo, rikolo Kang Manan si tindak ono Kalimantan biye. Oh Kalimantan. Kalian ngenteni suasono dalu mereka paribasan semindu lo. Ah, ah, ah. Tembangi. Buka celok cahaju, kaya ngopo. nggon rambahan kedua digarap kaya date dadi jaipong mlaku lho tegese jaipong mlaku ora kok sing ngendang karo jalan-jalan ora dadi kaya adate terus kenduk kaya ngapa Lili. miling-miling dicangkemi midal-midal jalak paningal kaya ngapa wong ayu diaturi tetembangan swindu kunjuk, marang para pamriksa kabeh sing para parang rawuh guripun mapan oh, dalam agung Pak Manan eh dalam rangka pertingan ingkang putra inggih menika Dik Nina saha Bang Semindu iki pancen mriki pesenan saka sing aguan dalem. Bapak Manan. Ha nggih, mereka mengaten Cak Bagus wasana ora krasa ngangsek saya dalu. Leres. Jebul aku yen nyawang jam kok wis jam setengah papat esuk. Dereng. Dereng saka senenge penggalih. Dadi eh. jamku sing bosok berarti. Sampai kesel, Tapi iki putri Angeli lho. Wow wow wow. Wow wow wow. Sing saka Laladan Binangun. Yo. Binangun. Alhamdulillah dalem mereka wong ning daleme Mas Pre dhewe sasate. Dadi dhek yo sepedaan rene gonceng pake. Wah. Ame gowo tobos bareng Pak. Lha eh? kok apa kok yo ngawur. Eh, ki pundutane mboten angel ki lagu sing lagi anget-anget keri-keri iki iki gubuk asmara. Oh, Yenli. Ning ben jumeneng sik kene. Ha, coba kaya ngapa? Ho. Jarane jalan teji. Jarana. Samsul Sulaiman Rosid. Jarane. Apa iki? Jarane teji. attack, attack, no. ngrungokke wong gampang kecilian kecilian lah kono jenenge duduk koplak iki to hmm cilik dhek ora tanggapan balange nyangkul ketipung kapan dhek ngenane to kapan bae eh kecilik cilik dhek malih rumah saku putri angeli angeli putri nggih menikah diaturi bose gubuk asmoro gubuk asmoro nah. pancen ini bisa jadi spesialisnya mbak putri angganjeli hmm. <laughs> eh, eh, eh angeli hmm. tulisannya apa? angga iya bener deh ya mbak putri angganjeli tulisannya kalau diganjel wilo iki mbak putri sama saya sekolah ya dok kelas biro kelas kali apa? kali sinten kali sinten kali pelas kali pelas kali kali kelas pinten jenengan kelas kali kali sinten vokalis Yuki Hambat toh? Loh, iya lho, mau sekolah dia orang lebih wedi. Lah guru kan masuk sapa? Masuk gurune sitok-sitok ora nek satu gel-gel kene. Ya kudu enek gurune ta guru Narada, Betara Brama, karo gembungan barang kuwi komplit utune lak ben wayang. Jenengan sekolah teng pundi, Mbak? Teng Semansa SMA 1 Kesampean. Oh, sampean. Kesampean. Oh, sampean anu brongkos sing lulus mriko. Nggih. Oh, iya. Sak diteri eh, sampean kagungan jang napa dereng? Sampean. Dereng. Dereng. Wis duwe pacar apa urung? Dereng. Nah. Sapa? Oh, Bono. Bono lah galih piye? Gale menang. Aja eh kok gale. Pilih gedhi-gedhinan luwung gale. Aja aja aja pacaran sih ya nduk. Sekolah diterusne. masalah pacaran ku besok-besok. Tuturana Cil, tuturana. Aja pacaran. Wong ijek sekolah aja pacaran, paling tidak kowe lulus langsung meteng. Dadi kula anak. Ben to. Kowe ra oleh ngono kuwi. Masa kok. Iki pundutane cukup gubuk asmara ning di Persiji. Oh, J Jadi, Jadi, Je iki jaranan. Lho, dadi lekasane kudu trantun-trantun dadi tuntak. Iya. Oh, iki pengendak. Oh, jogete sing ngene, Mang. Iya, iya, harus, harus kuwi. Kuwi rumahsaku. Pengendang iki kudu anggota PBB, Dik iki. Apa? Nek ra anggota PBB oh, gak iso. Oh, gak Lho, saiki kan kesenian iki sing merajalela, sing ngremboko, sing ngremboko iki ora mung ora kok merajalela, mang ngremboko, ngremboko. Ora mung wayang kulit ning jaranan yo eksis. Oh, eksis, sis. Jadi sak orang-orang ini lho nyatane panjenengan kan orang ning wayang tok. Ketoprak yo oke. Lodruk masuk. Jaranan yo ah, masuk. Ah, lenong angkat. Mm -mm. Coba disiarke lagune lagune Gubuk Asmoro sapa sing nyari Mas Yudo apa Mas Bercil? Bro Agus ngerambati kaya uh, Bentis Pak Digito. Lho siarne mm. sing ngendang ayang etik. Iya. Heeh. Yo para sabirin. <laughs> yang apa Dek? Pak Ngadirin. Iya. Para hadirin sekalian, kita tampilnya Bapak-bapak, ibu-ibu, lara tepak rasa melebu <laughs> Cocok aja ditiru ya, aja ditiru. Nah, nah. Muslimin muslimat jangan kawin sebelum sunat. <laughs> aja ditiru, aja ditiru ya, aja ditiru. Tenang. Uh, kami tampilkan Mbak Putri ya. Mbak Putri mau menyanyikan sebuah lagu Gubuk Asmoro, dengan versi jahat Lagu karya cipta dari Mas Tulji. Kuale. Citul. Ya, ya. Nah, nah Asmoro, ayang etik. Ya. <laughs> Gak apa-apa. Awas. Ho. Hey. Awas joget itu, joget Awas. suwe-suwe mari ya. <laughs> Hah? Suwe-suwe mari. Ora mau tulungi. Rasah. Aku kelebonan demit. Wong nek kelebonan demit iki ora doyan dhuwit. Heh. Apa ngomong. Wong ngomong. Aku janji. Wah, aku tambah nono. Mah. Ora gelem kowe. Mah. Kareng tambah nono aku. Oke. Aku waras. Bisa mari dhewe ta? Darane sing nambani mosok greng-greng tok sepengi. Bocah kok ya. Yo gubuk dadi. Eh. eh, gubuk asmara. Dalu. Hey, bapak-bapak itu sudah musik Kuramil selamat malam. Kumpuk asmor. Ya ya ya ya. rumiyin iki biasane ra takon lungguh ngwacek sewengi utuh neng Oh mesakne no eh, eh sing baku wah tenan kok Tapi suasana ngangsek saya dalu iki mumpung mbok e cacah melu Oke okay, Oke okay. Kita anu niki lagune piyambak Lagune piambak, mbok pilih ngaten lagune dhewe piye ta maksud e duwe kas dhewe ngono ta Nggih no Duwe lagu dhewe kaya kowe karo Yudha bareng ta Nggih Hmm Aku mek mikir jajat kapan lagu nih lagu <laughs> Lagune jajat tuh selalu rindu jadi Oh gitu. Kene mbokmu ngomong sowan Mbak Mur so penjaripun bon eh, Kang Manan selalu dalu menika sport padha karo reuni tenan. Jumenengo digawekke spot le mumpung iki Yani Megawati. Ho. Cuk cuk cuk cuk. Pama pam pam. Pam pam pam. Pam ah, pam pam. Iki udakara setahun kepungkur aku rak gawe lagu. Napa? Dewa Tresno. Dewa Dewa Tresna. Oh, Iki terlalu banyak panyuwunan loh Dewa Tresno, Dewa Tresno. Lah niki mm -hmm. diaturi Dewa Tresno. Kuwi. Yo kete kudu ngene lho, Pak. Panyuwunane ora kuwi kok, jalukane lagune jajanan. <laughs> Jogete piye, Mas? Pentol sing disunduk medosol. Ah, niku ngono kuwi. Heeh. es lilin. Jarno ngono biasane pelawak terus ngrasani dalang niku mulih stroke tenan. Lah, sapa sing ngomong? Amin. Eh, jangkrik aja ngono, Dek. Aku ra kancane kowe engko lah. Nah, iki pundutane dulur-dulur Sembon Wonotirta. Lho. Iya. Kanca-kanca muda taturke lagune Dewa Tresno sik kene Dewa Tresno. Hmm. Siap, siap. Eh. Lagune dhewe ae. Buka pinangan pinanganten kekali. Nina, so Mas Joni. Mas Joni, Mungkin Mas Nur kalian Nur, kedok. Eli, Eli. Eli. Juga buat Mas Pre kalian Mbak Mbak Sup, Mbak Sup. Mas Pre kentus. Komplit pokok bengi Mbak Pre kalian Mbak Sup ayam. Walik, walik. Lagu niki nggih kagem Mas Agus. Mas Agus sinten? Agus Kibo. Lah, ngopo? <laughs> Sakjane tok gandengan anyar. Eh, lha kuwi ponakane dhewe kowe iki lali apa piye to kok ya? Lha iki kena Fatma putrane Mas. Apuk karo ember ngono Wong Fatma iso. Oh, Fatma ngono lho, sing nganggo kerudung kuwi Fatma. Tembang Jawa semurege. Yo. Yo. Dewa Tresno. Yo. Agak kocok-kocok dulu dulu dulu sampai wong wong-wong, Aduh sayang, aku cinta padamu, cinta padamu. Orang iro, orang iro, yang des kaset teka aku. Jebol kowe, besar sing duwe, duwe. Aku bingung, kok ngene Take وتأسى Kose, kose, kose. Cak rono lho. Oh, Ricky. Romantis yang ngaruh bujuni. Ah. Eh, aku ini tuwek. Gek, gek, Tuwek mau dudu gini. Boten, boten. Kesannya romantis. Yo, ngambur uang lanang. Eh, He.. he.. eh, eh, eh, eh, eh, eh, iki mau lagu Dewa Tresno. Jogetmu apik lho. Nggih niki jogetan Kang Rudi ngene iki. Aku bingung elo lile Jarno, sikile kok iso gedrung-gedrung kena apa to? Ngene iki lho. Kena telek dik. Ngene iki jenenge wong nyacat malah nanggap malah diapalke iki berarti apik kaya rumah sakit. Nyacat tapi nanggap. Pak Dalang nggih ngoten niku. Apik lan jalan mboten Kang Rudi. Ciri khas. Kuwi apa tabuhane jaran oh, oh dadi gulung-gulung aku. Kena pokoke. Kayak malah nih terinspirasi ngono iki mergo mok wae krimpiing kurang ajar kowe Piye sopir lah penanggapan. Piye gak apa meneh. Piye aja neng sikil, Dik. Nang gulu, neng gulu. Eh, lah terus jogete piye? Karo melet Segawon kuwi ngawon. Kuwi berarti awak itu sebangsa segawon lanang <laughs> coba aja menengok wih mepet mepet ini kangen mau biar wong nengkin ya jadi ini kau nengkin aku tak manjing di si kalau Mas Dewi ya Rabu Mas Dewi ya kau cuma tuh anir nggak wudhu eh tambir eh, tambir tak tambir tak kira tak kira Demi eh, Asep Irama oke selamat malam Mbak bagus Hai, eh, Mbak Aku, tadi mereka coba cuma nengok, oh, Mbak Mungkin, Mbak Mbah Hatim, Rabu, Mbak Mbak melek nanu mbake melek nggih. Iki tak pasake Yani Megawati dhewe. Coba nah. upama ana prendule penggalih ngono. Kula kula jajal niki. Tembang sing mau atur apa? Kula jajal. Apa? Mbak, niki Mbak Mega niku napa jogete nggih sae? Ya. Lho lho lho lho. Mbak jogete apik. Paling tidak dai pelatih tari ya Mas ya. Sik to, lha kowe kok nyak-nyak ning kono. <laughs> Lah kito sing karepmu piye? Lah mesti ora entuk. Ora oleh ngawur dak lang kowe ngawur. Ben nagrak wae lho, Dik. Eh, Eh. Lah terus sing dalang sapa kaya rumah aku. Anu naik kula cobi nang asal. Iki eh, Yudha iki. E. Oh le, Yudha iki kendel wae kakange melu e, kuwet lho. Hmm. Kakange melu kendel. Rumah aku kakangmu didu karo kakangku ye. Ya. Sing oh. dandang gulamu. <laughs> Mega aku dagang kula mbak kok gombal kuwi tak jaga-jaga. Kula Mbak Mega kula cobi angsal, Bos. Oleh, oleh. Apa lagu Kok iso dijajal joget ini, Mas? Maksudnya, joget sak nyanyine, Mas. Percil kan raja joget. Oh, ngene. Wah, joget ora trimo kaya set. Percil iku raja joget anggere nek gamelan mesti joget. Nah. Oh, niki. Hmm. Wong aku ra nek gamelan joget. Jajal kaya ngopo? Marano joget, Marano joget. Kulo hmm. Kula <laughs> cobi grasakan eh, tanganmu. Eh, tangan ini ning yo aja tak-tek-tak-tek ngono kuwi. Piye jajale lan dicekel. Nyekel yo aja iki lho, tangane Wanle iki lho, cekel. Wanle kegedean tangane ngorok. Eh, aku sampean marahin joget, Mas. Iya, tangane debok. Ah. Piye piye nek joget piye. Saya coba niku niki kedae Banyuwangi nak kula. Banyuwangi cocok, cocok. Gerajakan Banyuwangi tapi melalui ritmene non saum net metronome kadose kedae tangan saya ini. Oh gitu. Jadi umpamane tanganku ke atas, Berarti jogete sak nyanyine kudu banter. Tapi lek tangan kuning ngisor, kuwi sampean kudune jogete sak nyanyine kudu tipis. Lirih. Oh, Wong ngaten. Oke. Okay? Yoga-yogane kudu ngiwasi aku, oke. Koordinator dari saja. Nek nah, nuwun saya kula nggih, koordinatore mboten napa nggih. Berarti ngono kowe ngono kudu. Berarti nek ngene tipis ya. Lah ngene leh nyah pokok ngono. Kondene ngono ngene tipis. Lah ngene lak lak gedhi. Ngene. Oh iya. Ora mesti tipis sing ngene lak kuwi ngene tipis. Ah, hmm. aku ngene. Nah, iki standar. Garang. banyak banyu. Lagi sak tak tunggu tak tak tak dulu tak tak tak tak tak tak tak tak tak Wes wes wes. Iki lho jajal, Mbak. Yuda iki. tak Kerasakan banyangi. Ya dari kanca-kanca dulur kabeh. Ki ningali niki lho. Variasi. Oh. Ningali niki lho. Du, dua, tiga. Sayang, masuk. Ayo, masuk. Ayo. Oh, piye, dong, Nah, nembang serius. Nah. Alus ya, Mbak. Alus. Terus. Joget, cak joget deh. Rada banter, Nduk. Nah, Sinta. Oh! oh pantas aku ape ape iki jenenge garap iki ngene iki ngene kuwi ya kudu kudu matur suwun karo aku cil sing duwe ide iki aku Oke. okay. kowe termasuk anu lho dek termasuk rumah aku kok ya ape ape ape pancen kreatif kok tak gedekne cilikne omong dadi umpama omong-omongan iki ya dek wis suarane semono cilik ngono suara cilik eh ta terus banter Iki malah aku kaya wong goblok lek ngono terus. Sowam. Lha kok malah mok pentah ki lho. <laughs> Ngawur. Lah kowe ngecak rene aku kowe salah manut karo dagelan. Manut ta yo nang manut dagelan iso malah kocelok aku. Lha aku kon oh. Ning ora apa-apa lho, masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Coba aku celukno presiden saka Pandan Arum. Wo, siap, siap, siap. Melita, Melita. Mel, Mel, Tata, ya Melita. Melita. Dik Melita dari Me iki menak, menak. Li itu dilihat, lihat ta tapuk cangkeme. Kowe <laughs> ra iso lho, Dik. Ora iso lho. Masaku ayu. Iso kowe. Hmm, wis tanggung jawab mbiyen sapa awakmu apa Melita? Lah aku no, lah nyapet ta kok anu marah ta pean? Nyapa kok iso marah kok pe anu sing nglakoni awakmu. Rumahsaku eh. kok e. Kekancan, Dik. Oh, kekancan. Eh, kekancan ya, Mas ya. Oh, oh, oh, kekancan pakrat. Dek, dek. Aku pengen. <laughs> Tabok dosang lho. Iki mau Dedi apa melok? Tumut. Kok percaya kok mak mak mak karo wong kok. Lah niki mau Mbak Ayum no mboten niku. Oh, ora melok no. Oh, mboten. Sapa jenenge ta? <laughs> Mbak Ayum. Lho, kok kenal kowe malah nak no. urung Lah kowe kan kekancan. Oh, kekancan. Liwat bebem. Hmm. BBM. BBM. Tembangnya malah sangat kan tak terus konco-konco muda wanteng riki. Oke. Okay. Lagu ini tetep versi Banyuwangen. Siap. Lung set. Oke. lungset lungset son sendur <laughs> kuwi bu sendur kuwi Rumah aku, tak teri kanca-kanca muda, ugi dulu-dulu lanang, ono mas Cipu, yeah. mas Emble. Komplet lah. Mas Imbli, Mas, Joko, mas Bambang, mas Eko, mas Wahyu, Komplet. Nur, Nur, mas Darto. Matur nuwun lho Pak Nur. Iki anak-anakku ya podo rapuh gitu, ono, bono, ono unyil, barang metuh. Ono dik gan jandu. Jandu. Wih, pona amu, Pak Cip, pantun kagem Mbak Ikan Tunia, Pak Cip. Ah, okay. Pak Cip. Enten, enten, enten. Oh, SMS kulo, SMS kulo, pantun kagem Mbak Ikan Tunia. Pantun ini biye. Bab godong gedang. Ayo, kuar muni apa kamu? Dipangan. pangan ular. Atau? Mbak Ikan Tunia, ayo foto. Nah, ini bu. Pantun dah. Bareng-bareng. Hmm. Wong loro. Neng pinggir pager. Heeh, apik. Pak Cip. Lho. Burine Pak Cip. Aku iki maca ning Pak Cip. Niki lungsat diaturaken Pak Cip pencipta lagu. Berita kepada kawan. Ya Adi. Ya Dik, ya Dik, ya Dik. Komplit lah pokoke nggonku iki komplit. Iki siarno lagune lungset kangge kanca-kanca muda. Mun kesupen pinanganten kekalih. Oke, oke, oke. Mbak. Siapa? Sapa? Yuda apa? Dik Yuda. Dik Cil, Dik Cil. Ketep, yuk. Inilah dia Mbak Melita anu nyanyi nih lungset gila, rumah anak dhewe gila. eh <laughs> MC apa gila Baiklah para bapak-bapak. Nyapa. Pada bareng. nguyan nguyan sing dangdut. Kita sambut bersama-sama penampilan dari Mbak Melita oh. yang akan menyanyikan sebuah lagu, lagunya Lungset. Yuk kita tampilkan dari sudut biru bertanding dua kali kalah empat kali. Foto dek, wiki TV One Inilah Mbak Melita. Ta ta ta ta ta. ta bersama Raja Salman. Segera budaya Raja dan musik Indonesia Yo! nomor satu di Indonesia tiada bandingannya. Wah telak e rambiar. Ha. Lungsep. Warek ngeno, warek datang hutan jeruk hati nanam kocok Blitar Selatan, selamat malam Lungset lagune tombongan tuh Bersama makasih semuanya PY ya, Mania Oke okay. ngajak kita pisan sak buset sampun diaturakan panjen lagu saiki iki maceme pirang-pirang tak perlu tak judo nggih sing baku adaptasi karo apa sing dadi karmaning para kanca dulur kabeh sing baku betul tetepe eh uh, adilung kabudayan ora ilang leres leres iki dan kanca-kanca kene iki do temulur kabeh kok leres iki mulungset sing ngaturke sapa iki mas Melita Melita, Melita saka Pandanarum Pandanarum Iki mung kari siji. Loh, iki adikku Ragil. Okay. Ning kaya ketok tuwek kono karo aku. Padahal Ragil lho kuwi. Ragil iso tuwek dhewe. Karo maswane kaya tuwek Intan karo mas aku yo an. Mas aku. Kene jumenengo keluarga seni, Dik. Final kondem, final, kondem. Final kondem. Iba, Pino, Cimo, Kentes, Rabung, Lima, Pino, Baca, Baca, Baca, Baca, Baca, Baca, Baca, Baca, Baca, Baca, Baca, Baca, Baca, nembang alus iso. Oh, alus sakit niki. Nembang kasar iso. Mbok pilih kasar kare halus dados akan setunggal. Heeh, oh, oh, dadi jatnyeng kaya gerajakan mau akhirnya. <laughs> Lagu ini buat angel in. Napa menikah? Tunjuk marang para konco dulur kabeh. Iki tahu nggak album lagu ini intan di wewe. Gue ngatain ya. Janji kiri. Weh. Keluarga seni ya dek mas. Iki adik kurang kilo. Kau tuh kayak kono ya kan? Rusi gareng keluarga seni. Ya. Barbe mas Wandono, ah. sing wedok sinden. Ah. Mas Badrus ki pengendang, ah, sing wedok sinden. Ki Mas Rudi dalang, sing wedok sinden. Lagi sinden, sing lanang tambal ban. Oh <laughs> kok ya roh lho. Kowe ora nambal ban ki saiki. Saiki mancing ta muni karo aku. Amin, Dik. Amin, Mak. Heeh, lagune janji. Janji kere niku lagu jenengan piyambak niku nggih. Nah, heeh. janji kere janji kere ala janji kere janji kere ngono ra kesusu sawahe kere kere sembar. Lho Mas aku tak atur kagem kanca dulur iki. Uh, juga tak aturke khusus buat Mas Preh yang tidak pernah suka dengan lagu. Nggih, Mas Preh alias niku tukang alias... tambak udan. Ya, ya ini. Kok tambak udan dia, to ya. Eh, kok tambak oh, saiki orang ngono, dek tani yuk terang lho iki berkat jasane Pak pre hmm, Iya no. Karo sing bangsane wong sing krisin-krisin iya, iya. diatasi karo Pak ah. <laughs> Yo, tebangi janji kiri. Yo, masih bersama. Yo, cerita kepada kawan Pak Sip. Yo. Pak Suk ora tau ketok nendi. Ya ya ya ya ya buat ibu-ibu ugi konco kanca biasa bagus janji kiri dan berita kepada kawan eh sing baku tentreming rasa ora kaya dalu menika sowan sedulur tua mas manan nah eh, eh mereka rebut cukup bangun wanji perlu digojekan engko dibajet ning wanji goro-goro ya cah bagus tak perkil nggon wanji goro-goro nembang Om eh, eh, Om Delolet karo jajanan jajanan judo arepe nembang anu apa ki mendemati mendem mati. Nah, jangko diunek. Kulo niku sae Eh, kripik gedang kripike telo cah bagus. Ha ah, titik gedang watene rata sowan ngarsani Kanjeng Sinuwun wis dhisik ya. Ngono yung Ayo ndo tak dereke ngestokke dawuh. Gandanya kang sekar Gandanya kang sekar gaduh